Awit ni Solomon, Kabanata 6 Mga babae, o babaeng napakaganda, giliw mo'y saan ba nagpunta? Ika'y aming tutulungan sa paghanap mo sa kanya. Babae, ang mahal kong kasintahan ay nagpunta doon sa hardin, sa hardin na ang halamay mababangong mga tanim upang kawan ay bantayan at ang liryo ay pitasin. Ang irog ko'y akin lamang at sa kanya naman ako. Sa kanya na nagpapastol ng kawan sa mga liryo. Mangingibig Katulad ng Jerusalem, ang ganda mong tinataglay, tila tirzang may pangakit ang iyong kagandahan sa aki huwag mong ititig ang mata mong mapupungay, pagkat ako'y nabibihag, hindi ako mapalagay. Ang buhok mong anong haba, pagkilos mo'y sumasayaw, parang kawan na naglalaro sa bundok ng Gilead. Ang ngipin mo'y kasimputi, nitong tupang bagong linis, walang kulang kahit isa, maganda ang pagkaparis. Ang ganda mo'y di magawang maitago ng lubusan, nasisinag sa belo mo, kagandahang tinataglay. Ang reyna ko'y anim na po, walumpu ang kalaguyo. Bukod dooy marami pang di mabilang nakasuyo. Ngunit ang tangi kong mahal ay iisa lamang, kalapati ang katulad, ng taglay niyang kagandahan. Nag-iisa siyang anak ng ina niyang minamahal, kaya siya'y mahal nito nang higit sa kanino man. Tunay na siya ay mapalad. Mga dalagay nagsasabi, mga reyna't kalaguyo sa kanya ay pumupuri. Sino itong sa tingin ko ay tila bukang liwayway, kasing ganda ng buwan, kasing ningning nitong araw. Ang hardin ng almendra ay akin nang pinuntahan upang tingnan sa libis bagong sibol na halaman. Pati ang mga ubas, baka nais nang magbunga at saka ang mga puno nitong kahoy na granada kay laki ng pananabik na ikaw ay makatalik katulad ko'y mandirigma, labanan ang siyang nais. Mga babae, magsayaw ka, magsayaw ka, o babaeng sulamita, upang ika'y mapagmasdan, o dalagang sakdal ganda. Babae, Ano't inyong ninanais na masdan ang sulamita? Na tulad ng mananayaw sa panahon noong una